Ona görə Şeyhülislam İbn Teymiyyə Fatavi, Fatavidə, Məcmun Fatavidə 19-cu cild 72-ci səhifədə e, gözəl bir açıqlama verir və xavariclərdən danışır. Rahimullah buyurur ki, əsas onların, ümumiyyətlə şeyx onları deyir, lakin bidət əlinin axırda deyir ki, əsas üç şey məşhurdur onlarda. Yəni, azmaqlarına səbəb. E, daha doğrusu, iki şey. İki şey məşhurdur onlarda. Ən birinci, yəni onlar bu iki şeylə cəmaata ayrılırlar, hakimlərə itaatçiliyə çağırırlar və s. Ən birinci nədir? Sünnə, sünnədən çıxmaq, sünnə tərk eləmək. Məsələn, bir şey məsələn günah deyil, onu günah eləmək. Bir şey məsələn savab deyil, onu savablaşdırmaq. Yəni, şeyh burada toxunur, o şirkmək. Necə indi də görürsün, məsələn, şirkliyi məsələlərdə və əsas Tovhid uluhiyyə dərəcəsinə çatdırıb, hətta tovhid uluhiyyədən o qədər danışılmır ət məsələsi. Ət məsələsi elə bir tovhidin üç qismindən biri olub. Tovhid rububiyyə, tovhid uluhiyyə, asma hissə, onlar yoxdur. Bunlar nə atı deyilirlər tovhidi? Ət, namaz, hökmü, İndi o üçüncü dən demək olar, asma hissəsi yerinə cihad və ya darül küfür, tağut və s. Yəni, tohid yoxdur. Tohiddən danışılmır. Dilə tohid budur. Əsl məsələsi elə şişirdilir, elə bir ki, tohid rububiyyədir. Və Şeyhul İslam bab bunu deyir. Yəni, şişirtmək. Ən birinci, sünnəni tərk eləmək. Sahabələr, səndən də əhsəlləri. Əhsəllərin yanında. Peyğəmbər salsın vaxtında var idi belə. Gəlir də əhsəl bilmirdilər. Rəsul salsın soruşlar, ya Rəsul, əhsəl gəlir, yəni biz bilmirik. Deyilib ya yox deyir, Bismillah deyib yiyin. Bismillah deyib yiyin. Belə məsələ ümumiyyən, yox, baxmalar dəhtsab kimdir? Onun əqidəsini öyrənmək lazımdır. Yaxşı ki, rəngəndən kağız istəmirlər. Qəsavad. Və çox vaxtda onlar biznes xarakterli daşıyır. Maliyyə. Çünki özləri açırlar bir-iki dənə tükan və elə abu hava eləyirlər ki, gəl ham onlardan alsınlar. Olmaz. Olmaz. Əslən, sən onların yanına gedəndə onlardan alanda bilginən ki, onlar kim olmuşsa onların fikrində deyir, onlar hər şey halal görürlər. Aydındır? Onlar hər şey halal görür. Ona görə sən gedib onu pul versənəm. Hərəmçinin adının yanına gedmək düzgün deyil. Ola bilər, hətta sən geyirsən onun yana, onun fikrindəsən. Amma evdəkilər sənin, onun, sənin fikrində deyirlər. Onlar sənin evdəkilər halal görür. Aydındır, ona görə fikirləş. Oturanda kimin oturursan, hansı məclisə geysən. Aydın qardaşlar, və Şeyhul İslam həmçinin deyir ki, bu birinci idi, sünnət tərk eləmək, işitmə ilə. Sünnət tərk elə, əsas şeylər qoyub, elə məsələləri qarşılayırsa, o məsələ əslən tələb olunmur ondan. İkinci də qardaşlar, həmçinin ikinci də Şeyh buyurur, rəhməhullah, təkfir, günahlarla, xətalarla insanı təkfir edirlər. Bu əlamətlərindən də eşidirsən, görürsən. Xüsusən də kim olub? Bunlarsa var, görür, eşidir bunu. Təkfir. Və kəsdir ki, təkfirdən sonra, təkfirdən sonra nələr gəlir? Halallaşdırmaq hər şeyi. Qanı halaldır, malı halaldır və İslam diyarı da küfür diyarıdır. Fikir versən? Elə yəni bir incis, incis, şeyh indidən söhbət edir. Həmən şeydə təkrarlanır. Fikirlər qalıb, təkrarlanır. Yəni, şeyh deyir ki, rəhmullah, təkfir qalsın bir qrağı. Təkfirdən sonra təkfir nəyə gətirir? Halallığa. Nəyə halal görülən malı, canı və s. və Darul İslamda deyirlər, darul küfürdür. Fikir versən. Ona görə şeyh deyir ki, müsəlmana vacibdir ki, onlardan çəkinə, onlardan özünü ən qoruya və bu iki dənə xəbis üsluba düşməyə, xəbis. Müntəm edir, xəbis ə, e, iki bir növə düşməyə. Və bu iki şeylə onlar əhlüsün omal cəmaya, şeyh buyurur, müxalif olublar. Kim bu iki şeylə getsə bidətçidir və Peyğəmbər salsın yolundan, yəni sünnəylə uzaqdır.